أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله Həqiqətən də biz Allaha həmd edirik. Nəhməduhu və nəstəinuhu və nəstəğfiruh. Həqiqətən də həmd Allaha məxsusdur. Biz Allaha həmd edirik. Allahdan kömək istəyirik. Allahdan başlamamızı istəyirik. Və nəstəhdihi və həmçinin Allahdan hidayət istəyirik. ونعوذ بالله min şururi anfusina Nəfslərimizin şərrindən Allaha sığınırıq və seyyati amalinə və pis əməllərimizi Allaha sığınırıq. İnnehu mən yəhdihilləhu fələ mudillələh Həqiqətən də Allah kimə hidayət verərsə onu heç kim azdıra bilməz və mən yudlil fələ hədiyələ və Allah subhanahu wa ta'ala kimi azdırarsa ona heç kim hidayət verə bilməz. Və əşhədü ən la ilahə illallah vəhdəhu la şərikələh və əşhədü ənnə Muhammədən abduhu və rəsuluh və mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadət olunan haqq ilah məbud yoxdur və onun şəriki yoxdur. Və şahidlik edirəm ki, Muhammed ona və ailəsinə salam olsun. Allah'ın kulu ve Resuludur. Ya eyyühellezine amenuttakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey iman edenler Allah'tan hakkıyla korkun ve müsəlman olaraq ölün, müsəlman olmadan ölməyin. Ya eyyuhən nasu ttaqu rabbakumul lezî xalaqakum min nefsin vahide. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ey insanlar! Sizi bir nəfərdən, bir tək nəfsdən, Adəmdən yaradan və ondan zövcəsini yaradan və hər ikisindən bir çox kişilər və bir çox qadınlar yaradıb yer üzərinə yayan Rəbbinizdən qorxun, Allahdan qorxun, qohumluq əlaqələrinə riayət edin. Həqiqətən də Allah sizə yaxın da sizə nəzarət edir. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا Ey iman edənlər Allahdan qorxun və doğru söz danışın. Yusli ləkum a'malakum Əməllərinizi islah edin. Və yəğfir ləkum zunubəkum və günahlarınıza görə bağışlanma istəyin. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ve kim Allah'a ve Resuluna itaat ederse artık o büyük bir uğur kazanar, hoşbaxt olar. Amma ba'd İnne estagal hadisi kitabullah Sonra hakikaten de Sözlərin ən doğrusu Allahın kitabıdır. Və xeyrəl hadiyə hadiyə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Hidayətin, doğru yolun ən xeyirlisi Muhammed, ona barəsə salam olsun, Muhammedin doğru yoludur, hidayətidir. Və innə şərrəl umura muhtəsətihə. Sonradan dinə əlavə olunan, ihdas olunan, Hər bir yenilik şərdir. Şər odur ki, o dinə sonradan əlavə olunub. Dində sonradan ortaya çıxarılıb, sonradan qondarılıb. Və kullə muhtəsəsin bidə hər bir dinə əlavə olunan, sonradan əlavə olunan hər bir şey yenilik, qondarma, bidətdir. Və kullə bidətin dalalə və hər bir bidət zəlalətdir. Və kullə zalaletin finnər və hər bir zəlalət də cəhənnəmdədir. Allah subhanahu taala hər birimizi cəhənnəm odundan, cəhənnəm istisindən, cəhənnəmin hərarətindən, cəhənnəmin dəhşətindən qorusun. Amin. Allah subhanahu taalanın adı ilə sizi salamlayıram. Əvvəlcə özümə Sonra isə sizə Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı, nəsihəti dərsi dinləyib çoxlu faydalar əldə etməyi nəsihət edirəm. Yəni istəyirəm, həmçinin Allah Subhanahu istəyirəm ki, hər birimizə bu məsələdə böyük fəhim bəxş etsin. Böyük fəhim, yəni gözəl anlayış bəxş etsin. Böyük anlayış bəxş etsin. Biz sizinlə mütəmadi olaraq dərslərimizə davam edirik və bundan əvvəlki mövzularda biz günahlar barədə, böyük və kiçik günahlar barədə, kiçik günahları böyük günahlara çevirən səbəblər barədə, böyük günahların əlamətləri barədə müəyyən söhbətlər aparmışdıq və bunların müalicəsi haqqında danışmaq istəyirik. Və ən axırıncı dərsimizdə sizinlə günah işlənən yerin və günah işlənən məkanın deməli mübarək, müqəddəs olması haqqında məlumat vermişdik. İndi yenə həmin dərsimizin ardını sizinlə keçirik inşallah. Allah qorxusunun olmaması və Allah subhanahu wa taalanın onun əmrlərinin ciddiyə alınmaması. Bu məsələlərə səhlənkar yanaşılması. Allah bizə rəhm eləsin. İbn Əbul İz Allah ondan razı olsun. Deyir ki, Allah ona rəhm etsin. Deyir ki, bəzən həya, bəzən həya, qorxu və günahı gözündə böyütmək kimi hallar içində işlənən böyük bir günah kiçik günahlara daxil olur. Bəzən həyalı olmaq, həya, qorxmaq və işlətdiyin o günahı gözündə böyütmək işlətdiyin bir xətanı öz gözündə böyük görmək və s. bu kimi hallar içində işlənən böyük bir günah böyük bir günah kiçik günahlara daxil olur. Yəni böyük bir günah işlədən şəxs əgər bu işlətdiyi günahı həya ilə, utanaraq işlədərsə, əgər Allahdan qorxaraq işlədərsə, əgər həmin günahı öz gözündə böyüdərək, yerə və göyə sığmayan böyük bir günah kimi bilərək, buna əmin olaraq o günahı işləyərsə, İbn Əbul İz rəhmətullah aleyh deyir ki, həmin günah kiçik günahlara daxil olur. Bu onun fikridir. Və sözünə belə davam eləyir. Bəzən də həya və qorxu, yəni günahı işlətdiyin zaman meydana gələn özündə olan o həya və o qorxunun azlığı və işlətdiyin günaha əhəmiyyət verməmək həmin günahı balaca görmək, sadə görmək, adi hesab etmək kimi hallar da kiçik bir xətanı, kiçik bir günahı böyük günahlara daxil edir. Demək, kiçik bir günah işlədirsən, lakin o günahı işlətdiyin zaman heç bir utancaqlıq, heç bir həya, heç bir Allah qorxusu və s. kimi hisslər keçitmirsən, günaha da əhəmiyyət vermirsən və elə hesab edirsən ki, yəni sən böyük bir iş görmədin, sadəcə bir xırda bir günah eləmisən və həmin günahı çox xəfiflədirsən, sadə görürsən, ona balacalaşdırırsan. Ona lazımi əhəmiyyət vermirsən, bununla da həmin o kiçik günah böyük günahlar sinfinə daxil olur. Yəni, sən bununla böyük günah edirsən. Buna səbəb olan isə sənin qəlbinin əməlidir. Allah qorusun. Gör, sənin qəlbinin əməli gör necədir. Gör necədir. Günaha işlətdiyin zaman, lab kiçik bir günahı götürək, işlətdiyin zaman o günahı kiçik olduğunu bilirsən, həmin günaha görə, işlətdiyin o kiçik günaha görə Allahdan qorxu hiss eləmirsən, utanmırsan, həya hisslər olmur sənə o günahı işlətdiyinə görə və s. Buna görə həmən günah kiçik bir günahı işlətməklə bərabər böyük günahları da nə edirsən, işlədirsən. Çünki çünki o işlətdiyin hərəkətin yəni o etdiyin kiçik günahın o işlətdiyin o balaca xırda gördüyün o günahın günahın xaricində o günahdan başqa sənin Allah qorxunun olmaması, sonra utancaqlıq hisslərinin olmaması həmin o kiçik günahı böyük günaha çevirir. Yəni sən böyük bir günahkar olursan. Və hər bir insan qeyd etdiyimiz bu məsələləri öz içərisində, öz qəlbində yaşadığı kimi başqalarında da bunu müşahidə etmişdir. Başqalarında da bunu müşahidə etmişdir. Yenə eyni zamanda böyük bir yaxşılıq sahibi, böyük bir yaxşılıq sahibi, fəzilətli bir şəxs. Birinin deməli bir xətası bağışlana bilər. Aydın oldu mu? Demək, böyük bir yaxşılıq sahibini, yəni hər bir kəs həmin insanı böyük bir şəxsiyyət kimi tanıyır. Ona böyük hörməti var. Onun ədəb, ərkan, davranış qabiliyyəti hamıya məlumdur və s. Yəni tanıyan insanlara. Yəni bu cür birinin bir xətası bağışlana bilər. Amma başqa birinin eyni xətası bağışlanmaya bilər. Buna bir misal gətirir. Xatib ibn Əbu Bəlta, Allah ona razı olsun, Onun başına gələn bir hadisəni buna misal gətirmək olar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Xatib ibn Əbu Bəlta haqqında buyurmuşdur ki, o Bədir döyüşünə qatılmamışdır. Bədir döyüşündə iştirak etməmişdir. Nə bilirsən, bəlkə də Allah subhanahu wa ta'ala Bədir döyüşünə qatılanlara Bədə döyüşündə iştirak edənlərə istədiyinizi edin, çünki mən sizi bağışladım demişdir. Başa düşdünüz? Deməli, biz səhv dedik. Demək, Xatib ibn Əbu Bəlta, Allah ona razı olsun, Peyğəmbər sahabelərindən biridir və Bədir döyüşündə iştirak etmişdir iştirak etmişdir, bəli. Və Bədir döyüşündə iştirak etdiyinə görə Peyğəmbər sallam onun haqqında demişdir ki, o Bədir döyüşünə qatılmışdır. Nə bilirsən, bəlkə də Allah Subhanahu taala Bədir döyüşünə qatılanları tanıyır, yəni onları e, bilir və onlara demişdir ki, istədiyinizi edin, çünki mən sizi bağışladım. Allah Subhanahu taala yəni onlardan razı olmuşdur, Bədr döyüşünə qatılanlardan. Bu hadisə onu göstərir ki, demək, o böyük bir şəxsiyyət, yəni yaxşı bir əməlinə görə Allah Subhanahu taala onu bağışlamışdır. Yəni yəni o bir dəfə, cəmi bir dəfə Bədr döyüşündə iştirak etmişdir, yəni yaxşı bir əməl işlətmişdir ki, Allah Subhanahu taala əməldən onu o əməlinə razı qalmışdır. Ona görə də onu bağışlamışdır. Ona görə də onu bağışlamışdır. Amma başqa bir adam eyni xətanı etsə, o bağışlanmaya bilər. Yəni fərqlər var, fərqlər var. Günaha sövq edən amillərin zəif olması. Yəni insanın günaha sövq edən amillər var. O zəif olur bəzən. Bu nə deməkdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, üç qrup insan vardır ki, Allah subhanahu wa ta'ala qiyamət günündə onlarla danışmayacaq. Allah qorusun, onların günahlarını təmizləməyəcək və onların üzünə baxmayacaqdır. Bundan əlavə olaraq onlar üçün çox üzücü, üzücü bir əzab da hazırlanmışdır. Allaha sığınaraq. Bu üç qrup insan zina edən yaşlı kişi və yaxud qadın, zina edən qoca, yalan danışan idarəçi və özün böyük tutan kasıb. Demək, bu hədisi Müslüm iman bəhsində gətirmişdir. Rəvayət etmişdir. Demək, Peyğəmbər sallam bu hədisində üç qrup insandan bəhs edir. Üç qrup insanlar. Ayrı-ayrı qruplardan olan insanlardır. Bunlardan biri qocadır, biri yalancıdır, biri də özünü böyük tutan insandır. Bu qoca zina edən qocadır. Yəni zina edən qoca. Qoca insandır, qoca kişidir və qoca qadını zina edir. Allah qorusun. Və yaxud dövlət rəhbəridir və yaxud müəyyən bir vəzifəsi var. Yəni o insanın yalan danışmağa ehtiyacı yoxdur və başqa bir şəxsdən qorxusu yoxdur, lakin yalan danışır. Yəni yalan danışan, yalan danışan idarəçi, yalan danışan rəhbər, yalan danışan müdür, yalan danışan bu qədər vəzifə sahibləri və özün böyük tutan yoxsul. Yəni insan yoxsul ola bilər. Yəni zəngin insan özün böyük tuta bilər. Amma yoxsul insanın özün böyük tutması bu biraz çox qəribədir. Və ona görə Peyğəmbər sallallahu da bu üç qrup insanı zina edən yaşlı qocanı, yalan danışan idarəçini, dövlət məmurunu və s. və özün böyük can təkəbbürlü edən yoxsulu demişdi ki, bu üç qrup insan, bu üç sinif insanı Allah subhanahu taala qiyamət günündə onlarla danışmayacaq, onların günahlarını təmizləməyəcək və onların üzünə baxmayacaqdır. Bu hədisdən götürdüyümüz faydalardan bir də budur ki, qiyamət günündə Allah subhanahu taala e, bizimlə danışacaqdır qiyamət günündə Allah Subhanahu taala yaratdığı insanlarla danışacaqdır. Onların günahlarını təmizləyəcəkdir və onların üz üzünə baxacaq, onları təmizə çıxaracaq. Yəni bu cür insanlar olacaq. Lakin bu üç sinif insan bunlara daxil deyil. Yəni Allah Subhanahu taala üç sinif insanla, yəni zina edən, yaşlı qoca ilə, yalan danışan idarəsi ilə və özün böyük tutan yoxsulla danışmayacaq, onların üzünə baxmayacaq və onlarla onları təmizə çıxarmayacaq. Allaha sığınaraq Allah Subhanahu taala bizi cənnət təmin eləsin. Cəhənnəm qapılarını bizə bağlasın. Allah Subhanahu taala qiyamət günü bizim üzümüzə baxsın. Bizi təmizə çıxartsın. Bizi cənnətə daxil eləsin. Amin. Qazi İyad belə deyir. Bu cəzaların səbəbi bu zina edən yaşlı qadına və kişinə, kişinə kişiyə verilən cəzanın yalan danışan rəhbərə və özün böyük tutan yoxsula verilən cəzanın səbəbi hər birinin məhz adı çəkilən günahları onlardan uzaq olduqları və məcbur qalmadıqları halda eyni zamanda ona sövq edən amillərin də zəif olmasına rəğmən işlətmələridir. Yəni, Qadi Yaz deyir ki, Bu cəzalar ona görə o insanlara veriləcək ki, yaşlı qocanın zina etməyə ehtiyacı yox idi və ondan uzaq qala bilərdi və ona məcbur deyildi ki, o zina eləsin. Və onu o işə sövq edən amildə ki, amil, amildəki zəif idi. Yalan danışan idarəçi rəhbər Yəni ona ehtiyac yox idi yalan danışmağa cəmaata. Və məcbur da deyildi və heç kimdən qorxmurdu, lakin o yalan danışdı. Və yaxud da özün böyük tutan yoxsul özün böyük tutan yoxsulun ehtiyacı yox idi özün böyük tutsun. Çünki yoxsul idi. Yəni kasıb idi. Ehtiyacı var idi. Və ona yardım edənlərə qarşı özünü böyük tuturdu, kibirli tuturdu. Onun da ehtiyac yox idi özünü böyük tutsun. Yəni bu məsələ ondan uzaq bir məsələdir. Və məcbur da deyil ki, özünü böyük tutsun. Əksinə onun ehtiyacı var ki, ona kimsə nəsə versin. Yəni bu üç qrup insanın bu etdiyi əməllərə ehtiyacları yox idi. Ehtiyacları yox idi. Heç bir kimsə işlədiyi günahdan ötürü üzürlü görülməsə də, yəni e, biz bilirik ki, bəzən bir insan bir günahı edəndə Baxmalısan ki, o günahı niyə edir? Ola bilər insan qorxusundan edir o günahı. Ola bilər insan təzyiq altındadır, ona görə o günahı etməyə məcburdur, ona görə edir. Ola bilər ki, hansısa bir yaxşı əmələ bənzədib o günah edir və s. Yəni, bir insanın bir günahı etməsinin səbəbləri var məcbur qalır o günahı edir. Yəni, onu kimsə o günaha məcbur edir. Elmsizlikdən ötürü edir. Yəni, o, o işin, o etdiyi əməlin günah olduğunu bilmir. Cahildir bu məsələdə, ona görə onu edir. Təvil edir. Yox, təvil edir. Yəni, etdiyi o işi günah bilmir. Hansısa bir yaxşı əməllə təvil edir, müqayisə edir və o günahı edir. Və yox da, ağlı zəifdir ağlı zəifdir və s. kimi səbəblər, yəni insanda üzr sayılır. Və yaxud e, deməli insanda üzr sayılır. Üzr sayılır. Ona görə bu cür üzürlü olanlardan bu cür üzürlərdə üzürlərə görə həmin günaha işlə, işlədən, işləyən insana çox da məsuliyyət düşmür. Yəni üzürlü görülür bu insanlar. Bunlar üzürlü qrupda olan insanlardır. Körpə uşaqlar, Bunlar üzürlü insanlardır. Bunlara görə etdikləri günahlara görə məsuliyyət daşımırlar. Məhz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin hədisdə məhz məsuliyyət daşıyan insanların adını qeyd etmişdir. Yəni o insanların ki o, o günahları tərk edə bilərdilər və heç bir səbəbləri, yəni üzrləri olmadan o günahları ediblər. Yəni Allah Subhanahu taala haqqını ə, tapdalayıblar və vəzlərini almayıblar, inatkarlıq ediblər və məhz sırf üsyan olsun deyə, yəni Allaha qarşı bunu ediblər. Təbii ki, biz artıq bunun dərinliklərini getmirik. Çünki ehtiyac yoxdur, hər şey ortadadır. Hər şey ortadadır. Hər bir insan hər bir insan etdiyi əmələ görə məsuliyyət daşıyır. Biz özümüz hər birimiz ayrı-ayrılıqda məsuliyyət daşıyırıq. Buna görə də Allah subhanahu taala bizi bilmədiyimiz əməllərə görə, bilmədən etdiyimiz günahlara görə qiyamət günü Çox çətin sorğu-sual etməsin, bizə rəhm etsin. Günahlarımızı silsin, təmizləsin. Allah Subhanahu taala qiyamət günü bizim üzümüzə baxsın. Allah Subhanahu taala qiyamət günü bizi təmizə çıxartsın. Allah Subhanahu taala qiyamət günü əməl dəftərlərimizi bizə sağ tərəfdən verilənlərdən etsin. Amin. Allah Subhanahu taala hər birimizi yaratdıqlarının şərrindən qorusun. Amin, amin, amin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.